Здорово. Sugedo mašina. Tai ar paspaudėjai garaidę? Užvedei mašiną. Ai, tai, nu, su garaidė, ne? Tai kaip tada uždės žodį? Tai paspaudi G raidę, paspaudi engine ir tau super mašinas. Na. Čia kliūtai dievai.